anh sẽ nắm tay em và đưa em đi qua những tháng năm buồn vui để đến cuối chặng đường em vẫn sẽ